Elstabams paukotų dalykų mums aišku, visi turime pažinimą. Deja, pažinimas išpučia, užtat meilė ugdo. Jei kas tarėsi, ką nors žinas, tai jis nei nežino, kaip reikia pažinti. Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas. Taigi dėl stabams paukotos mėsos valgymo mes žinome, jog iš tikro nėra pasaulyje stabų ir nėra jokių dievų, tik vienas Dievas. Ir nors būtų vadinamųjų dievų danguje ir žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių, tai mes turime tik vieną Dievą, Tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes, ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes esame per jį. Deja, ne visi turi tokį pažinimą. Kai kurie iki šiol pripratę prie stabų, valgo mėsą kaip stabams paukota ir jų silpna sąžinė susitepa. Maistas negali mūsų priartinti prie Dievo. Kai nevalgome, nieko neprarandame ir kai valgome, nieko nelaimime. Vis dėlto žiūrėkite, kad jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems, Antai, jei kas pamatytų tave turinti pažinimą stabų šventykloje už stalo, tai argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabams paukotos mėsos? Tokiu būdu silpnasis žus dėl tavo pažinimo. O juk jis brolis, už kurį numirė Kristus. Šitaip nusikalsdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžinės, jūs nusikalstate Kristui. Tad jei valgys piktina mano broli, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad tik nepapiktinčiau brolio.